Հրավիրել ենք իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Ավետիք Հարությունյանին, ով վերջերս նաև ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության Պաստաբանական դպրոցը քաղաքացիա իրավական մասնագիտացման։ Մեր հյուրի հետ զրուցելու ենք նրա հեղինակած իրավագիտակցության հիմնախնդիրն Արցախի Հանրապետության հանրակրթական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գրքի մասին, որտեղ անդրադարձ է կատարվել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների իրավական իրազեկվածության, իրավական գրագիտության եւ իրավագիտակցության մակարդակի նպատակի բարձրացման թեմային։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը Ավետիք Հարությունյանն է։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ ռադիոյն կնդիրներին տեղեկացնեմ, որ բոլորովին վերջերս դուք ավարտել եք Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոցը։ Շնորհավորում ենք ձեզ այս կապակցությամբ։ Բարև ձեզ, հարգելի Վարսիկ, նախ շնորհակալ եմ նման հնարավորության եւ հրավերի համար, շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար եւ պատրաստ եմ ձեզ հետ համակողմտել։ Պարոն Հարությունյան, այս պահին իմ ձեռքում է իրավագիտակցության հիմնախնդիրը Արցախի Հանրապետության Հանրապետության հանրակրթական եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում գիրքը, որի հեղինակը դուք եք, եւ աշխատանքը նվիրված է Արցախի հանրապետության ուսումնական հաստատությունների սովորողների իրավագիտակցության հիմնախնդրին որի շրջանակներում դուք ուսումնասիրել եք վերջիներիս իրավագիտակցության մակարդակը, ներկայացրել եք դրա բարձրացման հիմնական ուղիները եւ այսպես պարոն Հարությունյան իրավագիտակցության հիմնախնդիրը Արցախի հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ինչպիսինն է։ Շնորհակալություն թեմայով հետաքրքրվելու համար Նշեմ, որ իրավագիտակցության հիմնախնդիրը ինձ մոտ ձևավորվել է դեռևս ուսանողական տարիներին, երբ որ 2006 թվականին գիտաժողով էր կազմակերպել հանրապետական եւ այդ ներկայացրել է բնակչության իրավագիտակցության համակարգ մոտ մարդու իրավունք պաշտպանության երաշխիք եւ այդ օրվանից ճակատագրական են դարձել, որ իմ գիտական հետաքրքրությունների մեջ է մտում նաեւ իրավագիտակցության հիմնախնդիրը։ Ճիշտ եք նկատել, այո, այդ աշխատությունը մենք իրականացրել ենք ուրեմն Արցախի գիտական կենտրոն Հայաստանում դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում եւ 2016-17 թվականին մենք բավականին լուրջ աշխատանքներ են կատարել Կովսականից, Միջնավանից մինչև Խարվաճար, որպես աշխարհագրությունը պատկերացնենք, Արցախյան հնարապետության համանդրությամբ սահմանված ամրագրված ամբողջ տարածքում են իրականացրել եւ ընդգրկելով մոտավորապես 500 աշակերտ։ Եվ աշակերտների հետ շրջանում ենք այդ հետազոտությունը իրականացրել եւ երիտասարդների շրջանում, երիտասարդների շրջանում մոտավորապես 250 մասնակից են գտնվել։ Այո, հիմնախնդիրը կա, հիմնախնդիրը եւ վաղուց կա։ Ցավոք սրտի Հիմնախնդրի ուսումնասիրման ժամանակ, որը մենք իրականացրել ենք այսպես կոչված դաշտային աշխատանքների միջոցով, դա ենթադրում է հարցաթերթիկների միջոցով անմիջապես ես որպես ծրագրի ղեկավար այցելել եմ Հանրապետության բոլոր շրջաններ, դպրոցներ, մոտավորապես 40 դպրոցներ ենք այցելել ընտրանքային ձևով, որտեղ աշխատել են սոցիոլոգեր եւ փորձել իրավական հարցերի առաջադրման եւ դրանց պատասխանների ստացման ու վերլուծման միջոցով վերալուծի ինչպես իրավագիտակցության մակարդակ է։ Եթե ընդհանրացնելու լինենք, մենք ունենք միջինացված միջի մակարդակի իրավագիտակցություն ունեցող հասարակություն, ավագտանի աշակերտներ եւ երիտասարդներ նշեն, որ ինչ մոտավորապես հարցերի շրջանակը, քանի որ գիրքը ձեր ձեռքին է, կարող եք ուսումնասիրել այնտեղ հարցերը առաջադրված են ինչպես իրավական բնույթի, կոնկրետ հարցերի պատասխանել, այնպես հարցեր, որոնց պետք է հարցվողները պատասխանեն։ Օրինակ նշված է նշեք ձեր իրավունքներից, նշված է ձեր նշեք ձեր պարտականություններից։ Դա ու կունենք դեռևս աշակերտներ եւ երիտասարդներ, ովքեր կան քիչ են, բայց կան իրավունքը պարտականությունից չեն տարբերում։ Բարոյական բնույթի որոշակի, այսպես ասած, պարտականությունները խառնում են իրավական բնույթի պարտականության հետ։ Մի օրինակ բերեմ, որպես ավելի առարկայական լինի, ասում ենք պարտականություններից մեկը օրինակ հարկեր դուրք է վճարելն է հայնիկի պաշտ պաշտպանությանը մասնակցելն է եւ այլն, բնակ իրենք նշում են հարգել ծնողին եւ այլն։ Այսպեսի որոնք ավելի շատ բարոյական բնույթ է միևնույն ժամանակ ուրախալի, որ այդ տարիքում նրանք գիտակցում են այդ ամեն ինչը, բայց պետք է նաեւ բարոյականություն, իրավունք այդ հարաբերակցությունը հստակորեն տարանջատել։ Ընդհանրապես կարելի ասել, որ եթե այդ հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ միջինացված իրավագիտության մակարդակ ունեն, ցավոք սրտի դրանից հետո որևէ որևէ բան չի փոխվել։ Ես կոնկրետ օրինակների վրա կարող եմ ասել, ինքս 2010 թվականից դասավանդել եմ մինչև 20 թվականը Արցախ պետհամալսարանում, իսկ 14-2014 թվականին մինչ օրս դասավանդում եմ Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում եւ անմիջականորեն ուսանողների երիտասարդների հետ շփվելու, աշխատելու հնարավորություն ունեմ։ Ցավոք սա դեռևս շարունակում են մնալ այն բացական երևույթները, երբ ուսանողները համասարանում դա վերաբերում է եւ Արցախին, ինչու՞ չնայած Հայաստանի մասնակցելով դասերին ակնկալում են առանց պատասխանելու գնահատական ստանալ։ Այո։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այնպեսի տպավորություն եմ, որ մենք դեռևս նախնական համանական հասարակարգում ենք գտնում կամ չկլիներում ենք գտնում եւ մարդիկ ուզում են առանց գիտելիքի, առանց հմտության, կարողության ավարտել ունենալ այդ թուղթը, դիպլոմ կոչված թուղթը եւ ընտրել ծանոթներ, միջնորդներ, որպես աշխատանքի տեղավորվում։ Դեռևս չի հասունացել ընդհանուր հասարակության, նաեւ պետական իշխանության քաղաքականության մեջ այնպեսի մոտեցում, որ պարտադիր բոլորը պետք է սովորեն։ Մրցակցությունը պետք է լինի ուսանողների, աշակերտների շրջանում, այլ ոչ թե զանգերի միջոցով փորձեն, չգիտեմ, 4-ը 5 դարձնել եւ այլն։ Սա մի քաղաքականություն պետությունը, որը տանու պետության գործանում։ Պարոն Հարությունյան, աշխատանքում գրքում ներկայացված են նաև առաջարկություններ, որոնք կարող են որոշ չափով նպաստել բարձրացված հիմնախնդիրների լուծմանը։ Այո, ճիշտ եք նկատել։ Այստեղ մի հստակ օրինակ վերեմ, Վարսիկ ջան։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունում տարիներ առաջ չեմ ուզում սխալվել, բայց մոտավորապես 2013 թվականին էր իրավական դաստիարակության, իրավական գործության վերաբերյալ հայեցակ կարծեմ իրավական քաղաքական ակտեր ընդունվել, կարծեմ հայեցակարգեր կամ կառավարության որոշումներ, այսինքն այդ ուղղությամբ որպեսզի աշխատանքներ տանեն իրավագիտակցության մակարդակի բարձրացում, իրավական կրթություն, իրավական մշակույթ եւ այլն, բայց ցավոք սրտի ծանոթ լինելով նաեւ այդ ոլորտում իրականացվող աշխատանքների, նաեւ որպես հասարակական կազմակերպության նախագահով առնչվում է այդ ոլորտի կազմակերպությունների հետ, հստակ ծրագրեր չեն իրականացվել, միայն կարող է ինչ որ դեսպանատների ֆինանսական աջակցությամբ իրենց պատվերով ինչ որ ծրագրեր եմ իրականացրել, բայց այն որ պետական քաղաքականության մաս կազմի Հայաստանում չկա։ Ինչու եմ սա շեշտում Հայաստանից սկսում, որովհետև ժամանակին հենց այդ գրքում edge-ն էլ կարող եմ ասել 111 edge-ի սկսված հայցակարգեք մշակել կոչվում Արցախի հանրապետության քաղաքացիների իրավական իրազեկվածության, իրավական գրագիտության, իրավագիտության մակարդակի բարձրացման հայցակարգ եւ այդ հայցակարգի վրա տևական ժամանակ մենք աշխատել ենք ուսումնասիրելով բնականաբար բնականաբար այլ երկրների փորձը, Հայաստանի փորձը այդ թվում ցավոք սրտի ծրագիրը, որը մենք այս հետազոտությունը իրականացրել ենք պետական ծրագրի շրջանակներում, մեր գրքի օրինակները Արցախ հնարավության կորցանգության նախարարությունը ուներ, Արցախի գիտական կենտրոնը ուներ, դա բավականին տարածվել է իմ օրինակները ես նաև դպրոցներին եմ տվել ցավոք ստի պետական մակարդակով նախ գրքում նշել ենք որ սա պետքա լինի հայեցակարգ որը կառավարության կողմից դուրս կարող էր ընդունվել եւ շրջանառության մեջ դեր իրագործեց, հոգսերտի որևէ քալ չի իրականացվել եւ ներկայումս էլ ունեցած տեղեկատվության որևէ գործողություններ չեն կատարվել, այսինքն եթե մենք նույնիսկ այսպես ասած մասնագետի կամ մասնագետների կողմից պատրաստի հայեցակարգ ունենք, բայց դա պատական չենք օգտագործում, սա նույնպես խնդիրը պետք է փնտրել մեր մեջ։ Մի բան ասեմ, դա գաղտնիք չէ, աշխարհի ոչ մի երկրում գրեթե ոչ մի երկրում իշխանությունը երբեք էլ ձեռնտու չի եղել գրագետ հասարակություն ունենալը ես սրա մասին բացահայտ եմ խոսում մարդիկ նույնիսկ շատ դիվանագիտորեն նուրբ են ասում ես ավելի ուղիղ եմ ասում որովհետև ինչքան հասարակությունը իրավագիտակցության մակարդակով ցածր է կամ միջին է այնքան հեշտ է կառավարելը, այո։ Դառնում իշխանություններին, այսպես ասած, գլխացավանք պետք չէ, որզի գրագետ հասարակություն ունենան, հարցեր առաջադրեն, որոշ դեպքերում հարցերին չկարողանան պատասխանել, ճիշտ խնդիրներ ստեղծեն եւ այլն, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ բեզի կառուցենք այն պետությունը, որի տեսական մասը նշված է համանadrության առաջին հոդվածում, որ Արցախյան հանրապետությունը ինքնիշխան իրավական ժողովրդավարական սոցիալական պետություն, ապա այս ճանապարհով պետք է գնանք։ Պետք է մրցակցություն լինի հասարակության բոլոր անդամների միջև գրագիտության առումով, նրանց պրոֆեսիոնալիզմի առումով, ինքնակատարելագործման, մասնագիտական աճի, անձնային աճի ուղղությամբ ցավոք սրտի այդ մրցակցությունը նյութապաշտության մեջ է, այդ իսկ պատճառով մենք այդ հոգևոր բավարարվածությունը հաճախ խառնում ենք նյութականի հետ եւ հաճախ նաեւ ունենում ենք այլ բացական հետևանքներ։ Հաճախ ունենում ենք այն, ինչ ունենք այսօր փաստորեն։ Այո, սա այսպես ասած հարցի վերջի մասից եկա, քանի որ աշխատությունը դուք ուսումնասիրել եք, ես ուզում եմ նաեւ ներկայացնել անառաջարկությունները, որոնք մենք ուրեմն ներկայացրել ենք աշխատության մեջ։ Դրանք հիմնականում կապված են ուրեմն հասարակագիտություն առարկայի ասագրքից եւ դա 11-րդ դասարանում է դասավանդում ցավոք սրտի մինչ օրս այդ դասագիրքը բավականին դժվարամատչելի, դժվարամարս է եւ նույնիսկ ցիշները ովքեր մասնագետ չլինեն, որտեղ այդպիսի մասնագիտություն իրավագետի մասնագիտություն որպես մանկավարժի համասարաններ չեն տալիս եւ նրանք դպրոցներում չեն կարողանում դասավանդել։ Դա անձնական փորձի վրա Դե ասում, որովհետեւ ժամանակից խնդրել է դպրոցներին հնարավորություն տալ հասարակագիտություն դասավանդել անվճար հանդիպում, ասում որ պետք է մրցույթ եւ այլ այսպիսի գործընթացներ լինի։ Դրանից բացի այդ դասագրքերում, հասարակագիտության դասագրքերում Արցախի եւ Հայաստանի իրավական համակարգի առանձնատկությունների մասին նյութեր կամ քիչ են կամ գրեթե չկան։ Հաջորդ առաջարկությունը վերաբերում է հասարակագիտություն արական դասավանդող գործիչների վերապատրաստմանը, ինչը վերջին ժամանակներս այդ խնդիրը կար ժամանակ ես նախարարության առաջարկել է, որ մասնագետներին վերապատրաստեն, որովհետև շատ հաճախ այդ առարկան դասավորվում են կամ պատմության ուսուցիչները, կամ հայոց լեզու գրականություն, կամ աշխարհագրություն առարկան դասավորվում ուսուցիչների եւ մենք չենք կարող մեղադրել այդ ուսուցիչները, որովհետև իրավագետ մասնագետ որպես մանկավար, ով դասավանդի դպրոցում, անել Արցախյան հանրապետության ներկայիս տարածքում գտնվող դպրոցներում դեպքերում դժվար է։ Այնպես որ այդ վերապատրաստման մասը նույնպես շատ կարևոր է։ Հաջորդը դա անդրադառնում եմ այն հարցին, որ պետք է վերանայել դասավանդման մեթոդավորությունը, ավելի ուշադրություն դարձնել ինտերակտիվ մեթոդներին։ Մյուս առաջարկը վերաբերում է նրան, որ պետք է պատրաստել ձեր ակնարկներ ուղեցույցներ ծնողների համար, որովհետև երեխաները իրենց օրվա փոքր մասն են անցկացնում դպրոցում, ավելի շատ մասը տան են անցկացնում եւ անհրաժեշտ է որպեսզի միջին կարողություն ունեցող գոնե, այսպես հաշվարկենք ծնողի գրագիտություն ունեցող ծնողի համար լինեն այնպիսի թեմաներ, իրավական թեմաներ, որոնց շուրջ նա կխոսի իր երեխայի հետ կլինի, թե օրինակ տխախոտ հետ կապված ալկոհոլի, թմրանյութի բացական հետևանքների ճանապարհային երթևեկության անցանք չկատարելու եւ այլ տարբեր թեմաներ։ Հաջորդը դա հայ Արցախյան հանրապետության ոստիկանությունում մենք նաև անչափահասների գործերով տեսուշներ ենք, որ մայտ գրքից եւ ժամանակին ոստիկանության համապատասխան օղակների նույնպես նվիրել էին։ Այո։ Անհրաժեշտ է որպեսզի այս տեսուշների հետ նույնպես վերապատասխան աշխատանքներ տարվեն, քանի որ նրանք այցելում են դպրոցներ, ծանոթանում են աշխատակերպների հետ եւ անհրաժեշտ է որպեսզի նրանք շարունակաբար կատարելագործեն իրենց տեսական գիտելիքները մտածում, որտեղ ժամանակին առողջությունների ունեցել եմ հիմա մասնագետների հետ եւ ամոզված եմ, որ վերապատրաստման անհրաժեշտություն միշտ էլ կա։ Եվ այսպեսի մի հետաքրքիր առաջարկություն էլ է ժամանակին ներկայացել, որ Ստեփանակերտում եւ շրջենտրոններում ըստ հնարավորության ստեղծվեն մանկապատանեկան իրավական դպրոցներ, օրինակի համար մենք ունենք մանկապատանեկան կարգավորման կենտրոններ, որտեղ նրանք այցելում են օրինակ արհեստ սովորելու համար, դասի դասավորումների համար եւ այլն թողսատի այդ նույնը մենք իրավական գծով չունենք, եթե մենք ուզում ենք իրավական առումով գրագետ հասարակություն ունենալ, բնականաբար այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք անկախ իմ զբաղվածության աստիճանից անհրաժեշտության դեպքում այս գործերին կարող եմ իմ ազատ ժամանակը տրամադրել եւ սիրով ներգրավված լինել այդ աշխատանքները, որովհետեւ հաճախակի ինքս նաեւ արցան ձևաչափով անվճար դասընթացներ եմ կազմակերպում իրավագիտության հետ կապված Արցախի իրավական պատմության հետ կապված միայն ու միայն նպատակ ունենալով, որպես մեր հասարակությունը ներկայացված լինի այդ ամենի ինչի մասին եւ իմ դասախոսական աշխատանքի ընթացքում հիմնական այդպես պրետենզիաները, որոնք հասցեին հնչում են, հետո կանում են նրանում, որ այդ խստությունը կա եւ մենք պետք է խիստ լինենք նաեւ գնահատականների առումով եւ դասավանդման առումով, որպեսզի ունենանք ավելի գրագետ հասարակ։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ ենք հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Դուք արել եք առաջին քայլը, ինչպես եւ նաեւ ձեր գրքի նախաբանում եք նշել, որ սույն հետազոտությունը չի հավակնում դառնալ Արցախի հանրապետության դպրոցների ավագ դասարանների աշակերտների եւ երիտասարդների իրավագիտակցության հիմնախնդրին նվիրված համալիր աշխատանք, այլ առաջին փորձն է, որի վերաբերյալ ընթերցողների կարծիքներն ու առաջարկները շատ եք կարևորում։ Շնորհակալ ենք նման մեծ գործ ձեռնարկելու եւ այն իրագործելու համար։ Ես եմ շնորհակալ թեմայի հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրության եւ ինձ հրավիրելու համար։ Ուզում եմ համոզված լինել, որ այս կարևոր թեման, որը դուք եք վարում, այս հաղորդումը դրա շրջանակներում բարձրացված խնդրին ուշադրություն կդարձվի եւ մենք էլ տեսականից գործնական ոլորտում դրանք կյանքի կոչենք։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրներ Ավետիք Հարությունյանը։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։